Zehntausende Kinder wurden in Obhut der katholischen Kirche in Irland jahrzehntelang misshandelt und missbraucht. Dies bestätigt der Bericht einer Untersuchungskommission. Tausende Zeugen waren seit dem Jahr 2000 befragt worden. Immer wieder wurden die Ermittlungen behindert, auch durch gerichtliche Klagen. Äh! Du kleiner Hurensohn! Du Bastard! ich diese Kinderficker fick. Die Kinderficker verfolgen die Kinder jeden Schritt. Seid mir ehrlich, in Deutschland ist das der neue Hit, dass Kinderficker sich versammeln. Keiner's blickt, oh shit, hört zu. Ich mache jetzt den ersten Schritt. Ich sag euch, Kinderficker wird jetzt von mir gefickt. Und kein Kind setzt schwer unter euren Sitz. Von mir aus spritzen eure eigene Adern. Mir kommt schon das Kotzen nur von drüben labern, bla bla bla bla bla. Ihr fangt schon an zu sabbern, wenn der Kind sieht, wird ihr notgeil, weil ihr heutzutage nichts mehr feigt. Es ist schlimm mit euch, von der deutschen Politik bin ich sehr, sehr enttäuscht, weil Kerl, der nichts machen würden. die Kinderficker immer mehr, mehr feucht. Deswegen bin ich jetzt ein Jäger, der in nach Kinderfickersuche ist. Ich denk mal wie jeder, ich bezeichne nicht als jeder, sondern psychisch krank. Ich häng euch wie ein Stück Scheiß auf mein Wand und ich zeig euch, was ich kann. Klick, klick, bam, bam. Und das, was übrig bleibt, häng ich auf meinen Schrank. Nur als Beweis, dass ich jeden von euch da draußen fang. Kinderficker, Politik sind für mich krank. Solche Leute gebe ich nicht mal meinen an, wenn ich es kann. Überfall ich den Sechskingang. So laut und das Spiel, Mensch, ärger dich nicht. Krieg ich dich, fick ich dich. Ich bin der Typ, der da draußen steht. Ich bin der Typ, der die Kinderficker quält. Ich bin der Typ, der mit seinen Augen alles sieht. Also Kinderficker, bleib ruhig, sonst gibt's Krieg. Ich bin der Typ, der da draußen steht. Ich bin der Typ, mit seinen Augen alles sieht. Also Kinderficker, bleibt ruhig, sonst gibt's Krieg. In meinen Augen seid ihr vom Teufel besessen. Wenn ich euch sehe, gebe ich euch Scheiße zum Fressen. Dann müsst ihr fleißig noch essen. Denn solche Leute wie er, wer der, ja von denen werden's immer noch mehr. Also Kinderficker, hört zu. Ich hoffe, ihr hört mein Lied. Ihr wollt jetzt wissen, wer rappt auf diesem Beat. Das ist AKS, Laberflash. Der neue Rap an Saarland, Junge, ist jetzt viel zu fresh. Polizei, Polizei, auf die Polizei! Runter! Jetzt das. So ein Scheiß seid ihr sofort da, ne? Ihr Bastard, ich hab eine Überraschung für euch.